بسم الرحمن الرحیم 139 دلالت الامر على الفوریتی او التراخی دلالت کردن امر بر فوری بودن یا تراخی ببینید آیا زمانی که یک امری اومد بر یک مسئله ای اون معمور بهی باید فورا انجام بگیره یا نه فوری نیست اینو توضیح میده شماره 139 میگه والقائلون بالتکراری یقولون بالفوری اونهایی که در بحث قبلی معتقد بودند که امر دلالت بر تکرار می اون گروه معتقدند که دلالت بر فوری بودن هم می و اما غیرهم فیقولون الامر اما مقید بوقت و اما غیر مقید بوقت والأول اما ان يكون مقيدا بوقت موسع او مضيق فالموسع يجوز فيه التأخير الى آخر الوقت والمضيق لا يحتمل التأخير دقت داشته باشید میگه که گروه دیگر میگن که امر چندین حالت داره یا مقید به وقت هست مثل نمازهای پنجگانه یا مقید به وقت نیست کسی که سوگند شو شکست واجب باید کفاره بده ولی مقید به وقت نیست خب و اونی که مقید به وقت هست یا وقتش وسیع هست یا وقتش تنگ هست منظور از وسیع بودن وقت مثل نماز مثلا میگه فالموسع یجوز فیه تأخیر الى آخر الوقت اونی که وقت موسی داره جایزه که تا آخر وقت شکار کرد به تأخیر انداخت والمضيق لا يحتمل التأخير اما مضيق نمیشه چکار کرد به تأخیر انداخت وقتش دیگه خودش تنگه به تأخیرش بندازی که تموم میشه نه و اما غیر المقید وقت محدد كالامر بالكفارات و یا این که غیر مقید هست به وقت مشخصی مانند امر کردن به کفاره ها فهو لمجرد طلب الفعل فی المستقبل میگه امر به کفاره فقط مجرد طلب کردن اون فعل هست انجام کفاره هست در آینده دیگه وقتی براش تعیین نشده فیجوز التأخیر کما یجوز اتیانه فورا این میگه تأخیر کردنش جایزه همانطور که فوری انجام دادنش هم چی هست؟ جایز هست هذا هو الصحيح عند الحنفية ومن وافقهم وهو الراجح عندنا لأن صيغه الامر لا تدل إلا على مجرد الطلب في الزمان المستقبل في أي جزء منه وانما تستفاد الفورية من القرينه. میگه همین نظریه نظریه صحیح هست در نزد احناف و اونهایی که موافق با احناف هستند و قول راجح در نزد ما امام دکتر زیدان میگه همین هست زیرا سیغه امر فقط دلالت بر طلب میکنه در زمان آینده هر جزئی از اون آینده که باشه و فوری بودن از امر گرفته نمیشه مگر با قرینه مگر با چه؟ و مع ان الامر للتراخی لا للفور فإن المصارعة إلى أداء الواجب خير من التأخير لأن في التأخير آفات ولهذا المعنى تستحب الفورية میگه أزون جاي كي که میگه با وجود این که امر برای تراخی هست بر دلالت بر فوری بودن نمیکنه با این حال زود انجام دادن ادای واجب بهتر از اینه که به تأخیر بیفته میگه با وجود این که امر دلالت بر فوری بودن نمی کند ولی زود انجام دادنش بهتر است زود انجام دادنش چیکار هست؟ زیرا در تأخیر آفاتی هست ممکن است اون به اون وقت نرسد و آفاتی وجود داره از این زاویه میگه فوری بودن مستحبه نه این که از خود سیغه امر متوجه شدید؟ بله صد ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب اون چیزی که واجب بدون اون انجام نمیگیره اون چیز هم خودش چیه؟ پس وسیله واجب هم واجبه وسیله واجب هم چیه؟ بله الشیء الذي يتوقف عليه ایجاد الواجب قسمان میاد بحث میکنه میگه اون چیزی که ایجاد کردن واجب متوقف بر اونه اون وسیله ای که واجب بدونش انجام نمیگیره ها؟ اون مقدمه و اون پیش نیازی که واجب نیازمند به اون هست برای انجام گرفتنش میگه بر دو نوعه بر چند نوعه یک القسم الاول ان یکون مقدورا للمكلف قسم اول اونی هست که در توان مکلف باشد نه الله یکون مقدورا للمکلف قسم اول اونی که در توان مکلف نباشد مثل الاستطاعت لأداء واجب الحج والنصاب و نحو ذالک مانند توانایی برای ادای حج خب حج بدون توانایی که واجب نیست نه پس اینجا واجب حج انجام نمیگیره مگر با توانایی ولی میگه اینجا توانایی داشتن برای حج در مقدور مکلف در توان مکلف نیست یا مثلا زکات زکات زمانی میاد که نصاب وجود داشته باشه نه ولی این هم در توان مکلف نیست میگه فهذا القسم لا يكلف به الانسان ولا يتناوله الامر این نوع از مقدمه واجب یا این نوع از وسائل واجب این انسان به همچنین چیزی مکلف انسان مکلف نیست که باید نصاب و فراهم بکنه انسان مکلف نیست که باید توانایی رو چکار بکنه فراهم بکنه بله میگه امر هم شاملش نمیشه اما القسم الثانی ان یکون شیء مقدورا للمکلف نوع دوم اونیه که اون چیزی که واجب نیازمندشه برای انجام گرفتن اون چیز در توان مکلف باشه و هو نوعان و خود این چیز هم بازم بر چند نوعه بر دو نوع النوع الاول ما ورد في وجوبه امر خاص وهذا لا كلام لنا فيه ولا هو مقصود بحثنا هنا میگه نوع اول اونی است که در رابطه با واجب بودن اون چیز امر جداگانه وارد شده امر خاصی وارد شده نه میگه ما در این رابطه بحثمون در این موضوع نیست منظور از بحث ما اینجا اون چیز نیست ومن هذا النوع الوضوء للصلاة فإنه واجب على المكلف بأمر مستقل لا بقوله تعالى واقم الصلاة از این نوع وضوء هست وضوء نماز میگه وضوء نماز e بر مکلف واجبه ولی با یک امر مستقلی ها همان نه با این امر که گفته اقیم الصلاه درست نماز بدون وضوء انجام نمیگیرد نماز بدون وضوء انجام نمیگیرد پس همانطور که نماز فرضه وضو هم چیه؟ فرضه منتها ولی برای وضو امرش مستقل اومده یا ایوه الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا پس برای وضو یک امر چی اومده مستقل و خاص اومده میگه ما ما منظورمون این چیز نیست این وسیله مورد بحث ما چون برای این دلیل جداگونه اومده برای این خودش در شریعت چی آمده دلیل آمده است اما النوع ثانی نوع دوم که بحث مورد نظر هست ما يتوقف عليه اداء الواجب ولم يرد بوجوده امر خاص وهذا هو مقصود بحثنا هنا میگه نوع دوم اونی هست که ادای واجب متوقفه بر اونه نیازمند اونه و برای واجب بودنش هم امر جداگانه وارد نشده امر خاصی وارد میگه این نوع دوم مقصد بحث ما اینجا هست بحث مورد نظر ما هست وقد قرر الأصوليون ان هذا النوع يكون واجبا بنفس الأمر الأول الذي ثبت به اصل واجب والأمثلة على ذلك كثيرة بگو اصولیون مقرر کرده اند که این نوع واجب هست با همون امر اول همون امری که خود واجب باش واجب شده این مقدمه هم با همون امر چی میشه؟ واجب میشه امثله زیادی در این مورد هست دقت بفرمایید الأمر بالحج يقتزي السفر إلى مكة لأداء هذا الواجب فيكون هذا السفر واجبا بنفس الأمر بالحج لأن واجب الحج لا يتم أداؤه إلا بهذا السفر امر بحج امر بتي اقتزاء السفر بمكة ميكونت يعني امر بحج حج انجام لم يجري با سفر مگر با سفر میگه در نتیجه سفر واجب است با کدوم امر با همون امری که حج به وسیله شده واجب شده است چون برای سفر دیگه امر جداگانی وارد نشده است بله زیرا واجب حج انجام نمیگیرد مگر با سفر و, و اون چیزی که واجب بدون آن انجام نمیگیرد خودش هم چیه واجبه یا مثال دیگر والامر باعداد القوة الكافية من قبل الأمة لا يتم إلا بتعلم العلوم الحديثة التي استجدت في مجال الصناعة والكيمياء والفيزياء ونحوها فيكون تعلم هذه العلوم واجبا على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد القوة مثال دیگر میگه امر به آمادگیری توانایی کافی از جانب امت این امر انجام نمیگیرد مگر با فراگیری علوم جدیدی که تازه پیدا شدن در مجال ساخت و ساز و شیمی و فیزیک و این مسائل نه خب فیکون تعلم هذه العلوم واجب میگه یادگیری این علوم واجب کفایه هست با کدوم امر با همون امری که اقتضای آمادگی قوت می کند با همون امری که ما رو دستور داده که شما باید آمادگی داشته باشید با همون امر فراگیری این علوم هم چی میشند؟ واجب میشند و یخلصو لنا مما تقدم ان الامر بواجب بوا امر بالشيء الذي يتوقف عليه اداء هذا الواجب اذا لم ياتي به امر خاص خلاصه بحث این قسمت رو خلاصه کرده میگه خلاصه آنچه که گذشت همان امر به واجب بودن ها؟ امر به واجب بودن امر کردن به اون چیزی هم می باشد که اون واجب متوقف بر اون چیز هست اگر یک واجبی برای ادایش نیازمند به چیزی دیگر بود متوقف به یک چیزی دیگر بود اون چیز دیگر هم چه هست با همون امر واجب میشه بله زمانی که برای اون شیء برای اون چیز برای اون وسیله امر جداگانه ای نیامده باشد قاعده هست قاعده همینو میگه که آن چیزی که واجب بدونش انجام نمیگیرد خودش هم چه هست یا آن چیزی که واجب به وسیلش انجام میگیرد خودش هم واجب است پس چی بحث امرت الان بحث نهیوانین